Podcast. NXS Podcast. Dobar dan, dobrodošli dragi slušalci dobrodošli naravno kao i svaki put na talase NXS Web Radio podcasta. I za danas smo pripremili jednu e, zanimljivu temu, mislim da će interesovati većinu vas, idu nam praznici, prave se razne top liste na svim svetskim sajtovima koji su vezani za tehnologiju, tako ćemo i mi u ovoj pa relativno kratkoj emisiji pokreti e, top 7 najpopularnijih i najkvalitetnijih tableta koje možete kupiti e, trenutno na tržištu ali pre svega toga da ne zaboravimo da pomenemo i našeg generalnog sponzora kao i svaki put sa nama servis i prodaja računara potrčko PC. Pa da krenemo odmah sa našom listom. Svakako mm, najkvalitetniji tablet koji možete trenutno kupiti i ujedno je proglašen za 2014. godinu Apple iPad Air ili Apple iPad e, e, Air 2 mislim da je možda bolja opcija da uzmete iPad Air, znači prethodnu generaciju. Apple iPad Air, 9.7 inča tablet, iOS operativni sistem, pokreće ga dvojezgradni Cyclone procesor sa frekvencijom 1.4 GHz, Power VR, grafički čip G6430, e, chipset A7, skladišta memorije iznosi 128 GB, radna memorija 1 GB, nema microSD slot mogućnost, Poseduje IPS-ov ekran rezolucije 2048 x 1536 piksela. Ima prednju kameru 1.2 megapiksela, zadnju sa 5 megapiksela senzorom i omogućava naravno snimanje 1080p rezolucija, odnosno Full HD i naravno kapacitet baterije fenomenalnih 8640 mAh. Tako da bi definitivno ovo bilo ako želite da uložite pare i kupite nešto zaista kvalitetno, ovo je definitivno tablet sa kojim nećete pogrešiti. Nećemo mnogo pričati o cenama. Cena može da varira od prodavnice do prodavnice, već sve zavisi gde budete kupovali i kad budete kupovali, možda će biti nekih popusta, akcija i tako dalje tako da definitivno čicene nećemo pominjati. E, sami izvršite e, istraživanje e, na internetu ili posetite prodavnicu u kojoj želite da, da kupite tablet pa vidite da li vam cena odgovara. Na drugom mestu Samsung Galaxy Note Pro 12.2 inčni tablet, Android operativni sistem, verzija KitKat, Skladišna memorija 32 GB, radna memorija 3 GB, naravno prisutan je microSD slot. Ima Super Clear LCD, rezolucije 2560 x 1600 piksela. Pokreće ga četvorjezgarni Cortex A15, procesor sa frekvencijom rada 1.9, e, odličan MP6 grafički čip, a kapacitet njegove baterije 9500 mAh što je takođe dosta e, impresivno. Prednja kamera 2 megapiksela, zadnja kamera 8 megapiksela, što takođe je odlično. Reprodukcija 1080p Full HD rezolucije, takođe jako dobar tablet, malo veći, 12,2 inča ako volite Android i žele biste da ostanete u Androidu, možda bi ovo definitivno bila opcija za vas. Treća pozicija, Asus Nexus 7. To je Google Nexus 7, 7-inčni tablet sa Android operativnim sistemom KitKat, Prednja kamera 1.2 megapiksela, zadnja kamera 5 megapiksela, naravno 1085 Full HD rezolucija prisutna, Eh, ekran IPS-ov 1920 x 1200 odličan ekran Skladišna memorija 16 GB, radna memorija 2 GB, takođe nema mogućnost microSD kartice. Kapacitet baterije 3950 mAh časova. Pokreće ga četvorjezgarni Krait procesor na 1.5 GHz i Adreno 320 grafički čip koji zajedno E, čine Qualcomm Snapdragon S4 Pro chipset koji je jako dobar. Na svim testovima ovaj tablet se jako dobro e, pokazao, pogotovo u ovoj klasi do 7 inča i zadovoljit će većinu vaših potreba. Četvrta pozicija Asus Transformer Pad TF701T 10-inčni tablet, 10,1 inča precizniji da budem, Android operativni sistem, Jelly Bean, nešto stariji u pitanju, pokreće ga četvojezgarni Cortex A15 procesor, e, takođe chipset je Nvidia, Tegra 4, unutra, ima Super IPS Plus ekran, rezolucije 2560 x 1600 piksela, Prednja kamera 1.2 megapiksela, što je otprilike neki standard, zadnja 5 megapiksela, takođe Full HD rezolucija 1080p reprodukcija i snimanje. Skladišna memorija 32 GB, radna memorija je 2 GB, ali ima i micro SD slot. Njegova baterija takođe nije loša, 7820 mAh. Peta pozicija, takođe jedan veoma dobar tablet, u klasi 10,1 inča Sony Xperia tablet Z2 Android operativni sistem KitKat skladišna memorija 16 GB ima 3 GB radne memorije takođe ima i microSD slot ekran je tipa e, IPS 1920x1200 e, baterija od prilike 6000 mAh Prednja kamera 2.2 megapiksela, što nije baš standardno, a zadnja je 8.1. I naravno omogućava Full HD 1080p snimanje i reprodukciju. Pokreće ga četvoro jezgarni Kride 400 procesor na 2.3 i Adreno 330 grafički čip, mm, veoma impresivne specifikacije i takođe na testovima se jako dobro pokazao. Šesta pozicija rezervisana za LG G-Pad 8,3-inčni tablet, Android operativni sistem prisutan, KitKat verzija 4.4.2. 4600 mAh ima bateriju, znači nešto slabija baterija od većine konkurenata. 16 GB skladišne memorije, 2 e, GB radne memorije, takođe ima i microSD, e, IPS ekran, rezolucija 1920x1200, četvorezgradni kraj 300 procesor sa Adreno 320 grafičkim čipom, e, prednja kamera 1.3 megapiksela, zadnja kamera 5 megapiksela, takođe 1080p rezolucija podržana. I na sedmoj poziciji Asus Transformer Book T300 veoma zanimljivo parče hardvera ako tako možemo da kažemo takođe se jako dobro pokazao na testu svim testovima Znači 13,3 inčni hibrid sa Windows operativnim sistemom, verzija 8 naravno. IPS-ov ekran 1920x1080, 6 jezgarni i7 procesor frekvencijom rada 1.8, znači Intel je unutra, kao i naravno grafika HD Graphics 4400 grafički čip. Skladišna memorija 256 GB, radna memorija 8 GB, veoma impresivno. Mikro SDHC slot, prednja kamera 2 megapiksela, zadnja od 5 i baterija od 6710 eh, mAh časova što složit ćete se je prilično eh, impresivno za ovako nešto. Tako da svi vi koji volite Windows i želili biste da zadržite funkcionalnost i na tabletu i na vašem računaru kući, možda bi ovo bio e, dobar izbor za vas. Znači ovo su e, generalno tableti koje smo mi izabrali sa malo veće liste popularnih tableta za ovu 2014. godinu, znači ovo su sve tablete koji su se izuzetno pokazali na svim testovima, e, kvalitetno izrađeni i zaista nećete pogrešiti da izaberete bilo koji od ovih e, modela, znači pominjem ponovo, znači ovo je naš izbor, znači ovo mi vas savetujemo, šta mi smatramo da je kvalitetno, ukoliko želite da uložite neki dodatni novac i da, ili eventualno da se ponovite za novu godinu ili da obradujete nekog sa novim gadgetom. To je bila sve što smo vam pripremili u ovoj našoj relativno kratkoj emisiji Tech Up Special. Moje ime je Nenad. Ceo spisak naših emisija kao i sve ostale naše emisije možete pronaći na našem sajtu nxsradio.com i naravno potročko-PC servis i prodaja računara kao naš generalni sponsor. Ostanite naravno uz NXS Web Radio Podcast. Čekamo da nam se naš stručni savjetnik Dušan oporavi od gripa, pa sledeća emisija bi trebalo da bude posvećena e, najboljim Android telefonima koje možete trenutno izabrati, odnosno kupiti. To bi bilo sve. Hvala vam što ste bili sa nama. Veliki pozdrav. Ćao. Tech Up Podcast. NXS Podcast.